É, roda, roda. É. Jequiti. <laughs> roda, roda, Jequiti. Lã e WM adverte. <laughs> Não ame, faça amor. tu vai se lembrar. De que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Não vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga eu vou pegar e laraiaraiá. Só porque eu vou pegar e raraiaraiá. Sua tia eu vou pegar e larararará. Eu vou pegar e lararararararararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão. É que faz gostoso na giromba, ladrão. <laughs> e além de tudo, é bem melhor que você, hein? <laughs> É, tá dando de, tipo, pilha duração, oito vezes mais. Porque ela é melhor sentando, é melhor que quicando, é melhor que tu, balança no bumbum. Ela é melhor sentando mano, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum, vai! É melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. Ela é, é melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. Cê sabe que eu vou pegar e laraiaraiá, sabe que eu vou pegar e laraiaraiá. E larararara, acha que eu vou pegar. E lararararararara. DJ Salto beat, concorrência da chilique. E pra variar é WM lá lançando mais um hit. nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Ah, <laughs> vai pra atmosfera, truta.